Rozdział dziewiąty. Przy stole. Słuchaj nagrania i powtarzaj. Tak o coś poprosimy. Kannst du mir das Salz reichen? Czy możesz podać mi sól? Kann ich um ein Glas Wasser bitten? Czy mogę prosić o szklankę wody? I odpowiadamy. Ja, bitte. Tak, proszę. Bitte sehr. Proszę bardzo. Ja, natürlich. Bitte. Tak, oczywiście. Proszę. A tak proponujemy. Möchtest du noch Reis? Chciałbyś y, jeszcze ryżu? Möchte jemand ein bisschen Wein? Czy chciałby ktoś jeszcze wina? Kann ich dir beim Abwaschen helfen? Czy mogę ci pomóc w zmywaniu? I odpowiadamy. Das schmeckt vorzüglich. To smakuje wyśmienicie. Kannst du mir das Kochrezept geben? Czy możesz dać mi przepis? Ja, bitte. Tak, proszę. Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Dziękuję, ale nie potrzebuję pomocy. Wir haben einen Geschirrspüler. Mamy zmywarkę. Tak pytamy. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Zucker und Milch? Jaką pijesz kawę? Z cukrem i mlekiem? I odpowiadamy. Bitte mit Milch, aber ohne Zucker. Proszę z mlekiem, ale bez cukru.